บุ๊กทูแปดรวารวาเวลาซาติสตรอยบี i า a ิสตรอยบีขอโทษครับ มาปฏิเอตมาปฏิเอต กี่โมงแล้วครับ อุกัตราวัตโรเมลิซาทิยาอุกัตราวัตโรเมลิซาทิยาขอบคุณมากครับดีดีมาดลบะดีดีมาดลบะมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาปีรเวลิซาทิยาปีรเวลิซาทิยา มันเป็นเวลาสองนาฬิกาโอริซาติอาโอริซาติอามันเป็นเวลาสามนาฬิกาซามิซาติอาซามิซาติอามันเป็นเวลาสี่นาฬิกาโอทริซาติอาโอทริ ซาเทียมันเป็นเวลาห้านาฬิกาคูติซาเทียคูติซาเทียมันเป็นเวลาหกนาฬิกาเอซิซาเทียเอกวซิซาเทียมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา š วิ d ิส a a t i j a š v ิ d i saatija. มันเป็นเวลาแปดนาฬิการวาซาทียรวาซาทียมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาทราซาทียทราซาทีย มันเป็นเวลาสิบนาฬิกาอาทิสาธิยาอธิสาธิยามันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเทิร์ทเมติสาธิยาเทิร์ทเมติสาธิยามันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาทอร์เมติสาธิยาทอร์เมติ საათია 1 ნათი მი 60 ვინათი 1 წუთში 60 წამია 1 წუთში 60 წამია 1 შემოგ მი 60 ნათი 1 საათში 60 წუთია 1 საათში 60 ц у т ь я หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเอิร์ดเทรชีโอตสตาโอทริซาติยาเอิร์ดเทรชีโอตสตาโอทริซาติยา